Կարմիր շուկայի վերին թաղում իրար կողքի կանգնած են մի քանի միանման տներ։ Այդ տներում ժամանակավորապես հանգրվանել են Մարտունու եւ Հադրութի շրջանների Տշնամու կողմից բռնազավթված բնակավայրերից տեղահանված ընտանիքներ։ Տների հանդիման բլուրների շղթան իրարից բաժանում է Հադրութի եւ Մարտունու շրջանները։ Այդ բլուրների հետևում է գտնվում Ազող գյուղը։ Այդտեղից են Կարմիր շուկա տեղահանվել տարեց ամուսիններ Վալերիկ ու Արշալույս Սարդարյանները։ Նրանց տան բակը մշակված է, ամեն հատվածում երևում են տնկիներ եւ սացիլներ, փոքր եւ մեծ ջերմոցներ։ Բակից հյուրասենյակ մտնելիս հյուրերին առաջինը դիմավորում է ընտանիքի ավագ որդու սև սպիտակ լուսանկարը, ով զոհվել է առաջին Արցախյան պատերազմում։ Ծանրագույն կորուստը վերապրել օգնել է մյուս զավակներին խնամելու պատասխանատվությունը։ 44 օրյա պատերազմին վիրավորվել են միջնեկ որդին եւ թոռը, սակայն ապակինվելուց հետո կրկին վերադարձել են ծառայության։ Մեզ տաս ընդունվել է ինստիտուտը Ստեփանակերտի քիմիոլոգիա բաժինը երկրորդ կուրս, արդեն 92 թվականին պատերազմը սկսել։ 92 թվականի օգոստոսի 19-ին զոհվելա։ Ու այդ օրվանից իմ կյանքս ուրիշ կերպ սկսել։ Ինչի կյանքը շարունակվում է նորից սկսել երեք երեխաների համար պիտի ապրենք, պիտի մեծացնենք, պիտի իրենց երազանքին հասցնենք ու այդպես շարունակել մեր կյանքը։ Հորիկներս արդեն բանակում ծառայել են, ծառայում են հիմա Այդ 20 թվականի պատերազմը մեր թորնանց մեկ աղջիկաս տղան վիրավորվել է, միջնակ տղասել է վիրավորվել փարք հաստուցով։ Հիմա առողջը նորից ծառայում է բանակում ու այդպես կյանք շարունակվում է։ Պատերազմի օրերին ընտանիքը տեղափոխվել է Երևան այն հույսով, որ շուտով վերադառնալու են հարազատ գյուղ։ Պատերազմից հետո ընտանիքի անդամները տեղափոխվել են Ստեփանակերտ, իսկ նրանցից մի քանիսը Ստեփանակերտից արտասահման, սակայն ամուսիններն ամուր են կապված հայրենիքին։ 20 թվականին որտեղ հանվալքրի, եթե ցալկլուխ Երևան, ամուսնուս հրակվել տղեն տանը քլա 17 հոգար ուտրա, 17 հոգար։ Հույսերը որ հետ եք դառնալու։ Բայց դե շտապ։ Հույսերը եթե դեռ լական դկնակաչեք Ող ենք մին մին մին մին լող տեղափոխվան Ստեփանակերտ, բայց որ լող միասին եք լա, կարծես ամենայարջանիկ կյանքն ալ են ձեդի։ Հորս կեկալ Ստեփանակերտ, հորնա ցենտուալ պապա, նուք ստախաս կելա կաչ տուքել եկի։ Պապան քեցալա այդել կնգաննա ցենտուալ ասմա եկ մուքլ հաստ լող բիստակել։ Պատկերացրու իրեք պարտյա սեղանը կնստավ։ Մին մին մին մին լող քեցալան վերասմա ծերնակոնում ալող թրչալն դուսեկամ մռացալը երկու կամին է։ Հարազատ գյուղը միաժամանակ այդքան մոտ է եւ այդքան հեռու։ Գյուղական առօրյան երբեմն մոռանալ է տալիս անցած փորձանքները, սակայն հարազատ գյուղի կարոտը երբևէ չի լքում։ Այնտեղ է մնացել նաեւ որդու գերեզմանը։ Դե գյուղը գյուղալի, բայց դե շատ դենելի կործրամուկ, շատ շատ դենելի կործրամուկ։ Իսկ հəmən վղնա, հəmən գործերնա, հəmən գյուղական գործերնա, փոխենը քնես, բայց դե գյուղը երշել է։ Սնդավայր կայ չվեշմի բենի հետ փոխ, վեշմի բենի։ Այդուամենայնիվ ամուսիններն իրենց սրտում պահում են վճռականությունը ու հավատը առայն, որ իրերի դրությունը փոխվելու է եւ հարազատ գյուղը կրկին ազատ է լինելու։ Եվ միայն Արաքսից մինչև Մռավ բռնազավթված տարածքների ազատագրումով կվերաիմաստավորվեն այն բոլոր կորուստները, որ ունեցել են Սարդարյանները եւ նրանց ընտանիքի պես հազարավոր այլ ընտանիքներ ամբողջ Հայաստանում։ Դավիթ Եղիազարյան, Արցախ լրատվական։